HALIEIS kai thynnos. Haliais epagran exelthontes kai polun chronon kakopatheesantes uden synelabon. Kathes dominoi entai nei e thymun. En tos utoe de thynnos diokomenos kai polloe toe roisdoe feromenos elathen eis tos capos en allomenos hoide sulla bonte sauton kai eis ten polin elasantes ape polesan. Huto pollacis ha me tecne paresce, tauta tuche die brabeusen.